bashikira iwanyu eh, ndabahaye gake inshuti namwe bakunzi muteze amatwi bigano vya radio isanganiro ndabahanikaze muri makuru avugwa kuno murongo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira kuri uyu wa cumi na gatatu gitugutu abarundi bazokwibuka ku nshuro ya mirongo itandatu igandagurwa ry'umugana wa rudoviko gwa gasore umugambwe prona witeguye gushengeza abagandaguye iyo ncungu yo kwikukira nayo ngo uno gwa gasore yo kwibuka nk'umwe mu baharaniye agateka kazina muntu mu burundi Pasikazini Zigimana ni musitanteri wa komine Nyamurenza mu ntara ya Ngozi yagumijwe mu ibohero ku ngingo ya sentare mu imanza ya Ngozi icyo yagirizwa ni kugandagura sindayiga ya Craveri umutama yagirizwa uburozi abakenyezi bagiye kurondera ubuzi mu bihugu by'abarabu biciye mu mpisho ngo barahohotewe urunani fenadebe ndasubiye kubaramutsa mu gihe uburundi buca guhimbaza imyaka mirongo itandatu irangiye hagandaguwe incungu yo kwikukira umukuru w'umugambwe iprona asaba leta y'ububiri kwemera uruhare icyo gihugu gifise mu igandagurwa ry'incungu yo kwikukira olivier nkurunziza arongo umugambwe w'abadasigana iprona amenyesha kandi ko biyemeje gushengeza imbere y'intahe abagandaguye n'abateguye umugambi mubi w'igandagurwa ry'incungu yo kwikukira rudoviko rwa gasore tumukurikire umugambwe w'abadasigana iprona urasubiye kumenyesha kandi ko wiyemeje gushengeza imbere y'intahe abateguye umugambi mubi w'iryo kandagurwa kugira ngo bitebe bitebuke intahe izobakubite mu gahanga urasaba kandi leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira ngo uruhara rw'umwe mu bakoloni bakoze ako kabi rugaragare umugambwe w'abadasigana iprona urasaba kandi leta y'ububirigi kwemera uruhara rw'ububirigi bwagize mu igandagurwa ry'umushikirangoma wa mbere Rudoviko rwa gasore yishwe ku ntwaro y'abakoloni nk'uko yabigiriye umushikiranganje wa mbere wa Kongo Patrice Lumumba duhimbaje haje imyaka mirongo itandatu twibuka igandagurwa ry'umuganwa Rudoviko rwa gasore leta yihaye ihangiro ryo kunywanisha abarundi ibicishije ku butungane buhagararira bose hamwe no kugwanya yivuye inyuma ba kaboko n'abanyonyezi babicisha mu gusaba kwakira no gutanga ibiturire Olivier Nkurunziza n'umukuru w'umugambwe w'abadasigana iprona wa Rudoviko Gasore yo kwibukwa nk'umwe mu cyane agateka kazi na muntu mu myaka ya 60 umushakashatsi akaba no wanonosoye kahisa batungwa nayo avuga ko Rudoviko gwa gasore yagwaniye cyane ko abapfasoni baronka uburenganzira bwo gutora ndetse nuko abarundi biteze imbere biciye mu makoperative kurikire Aloizi batungwa nayo yabishikirije mu kiganiro ku nama ni mu gihe kuri uyu wa 13 gitugutu abarundi bazokwibuka ku nshuro ya 60 igandagurwa ry'umugano Rudoviko gwa gasore murazi ko umugambwe w'abadasigana iprona utagiye mu matora yabaye burugumesitiri yabaye mu mirongo itandatu abarugumesitiri aba oya eh. n'abasitanteri buno munsi eh. ano makuru yacu tuyabananize mu gisata cy'ubutungane sentare isubiramo imanza ya ngozi mu ntahe yayo y'umwiherero yarafashe ingingo yo yuko musitanteri wa komine nyamurenza pasikazi nizigimana abandanya afunzwe yagirizwa hamwe n'abo bari kumwe kugandagura umutama yagirizwa uburozi sindayigaya claver musitanteri ngo yamukuye mu gasho ka komine aho yari afungiwe abapolisi batabizi aca amusiga ahantu arigira abanyagihugu baca baramwica hari ku igenekerezo rya kano kwezi kw'icenda uyu mwaka musitanteri yahavuye afatwa iminsi mirongo ibiri n'itandatu inyuma y'amatohoza atari make umunyagihugu yitwa ndayizeye haruna wo ku nyungu zone bwa sare komine gasogwe yaritavye imana ku mugoroba w'uyu wa mbere arashwe n'umugizi wa naba ataramenyekana musitanteri wa gasogwe Diedone niyo nizigiye amenyesha ko bagerageje gusaka ngo babone uwarashe uwo muntu n'inkoho yakoresheje ariko ntibamubona abantu babiri ngo barafashwe bakaba bariko baragirirwa ko amatohoza nayo mu gisata cy'agateka kazi na muntu abigeme n'abakenyezi mirongo indwi b'abarundi ngo barahohotewe mu buryo butandukanye mu gihugu mu bihugu by'abarabu iyo bari bagiye guhishwa kurondera akazi bafashijwe n'urunani rwishinze guharanira agateka k'abana mu burundi mu kuvuzwa no kuronswa uburyo bwo kwitunganiriza imigambi mito mito muri ayo mezi atataheze aheze muri urwo runani rw'amashyirahamwe basaba leta y'u Burundi kumenyesha abanyagihugu ibiri mu masezerano iheruka kugira na bimwe mu bihugu by'abarabu byipfuza gutanga akazi ku Burundi ni nkuru ya mugenzi wacu patrick Eric Nsengiyumva akorera mu Kayanza urudandaza rw'abantu ngo ruri kubiri urubera hagati mu gihugu ndetse n'urudandaza rw'abantu njabukambibe byashyikirijwe ku muhingamo w'ejo na feridina simbaruhije arongoye umugambi wishinze kurwanya urudandaza rw'abantu mu kiganiro n'abakuru b'imitumba muri komine kayanza abarongoye amashengero hamwe n'imboneza mu kibano muri ako gace nyene ku bwa feridina simbaruhije gusa agaseseshwa rumuri kuba mu burundi canke ndetse no ku isi yose hakivugwa bene n’ubwo rudandaza agatanga akaroro nko kuva muri iyo myaka itatu iheze haharugwa mu burundi abagera ku majana ane bakozwe ku bene urwo rudandaza muri abo nabo murunani fenadebe bavuga ko abakozwe ko cyane n'ingaruka mbi z'urwo rudandaza ari cyane cyane abigeme n'abakenyezi bakiri bato bahohotewe mu buryo butandukanye mu bihugu by'abarabu iyo baba baragiye guhishwa kurondera akazi ko guhohoterwa nako ngo akaba ari cyane cyane nko kuborezwa igufa gukorerwa amabi hamwe no guheranirwa agashahara n'abakoresha babo ku bwa feredina simbaruhije arongoye umugambi wo kurwanya urudandaza rw'abantu mu runani fenadeb ngo abatari bake baramaze gufashwa na cyane cyane nko mu kuvuzwa ndetse no mu kuronswa uburyo bwo kwitunganiriza imigambi mito mito haba muri urwo runani rwiyemeje guharanira agateka k'abana cyo kimwe n'abo bari batumiwe muri ico kiganiro bose basaba abanyagihugu abajejwe intwaro ubutungane ndetse n'abarongoye amashengero gushyira ingufu hamwe mu kurwanya urwo rudandazwa rw'abantu rwo mu buryo butandukanye nayo ngo leta y'u Burundi nayo nyene ngo yoshira habona ibiri mu masezerano iheruka kugirana na bimwe mu bihugu by'abarabu bikeneye abakozi b'abarundi ngo ivyo ku bwabo ngo vyotuma ibikorwa vyo guhohotera abo baba bagiye kurondera akazi mu bihugu bitandukanye bigabanuka mu patrick nsengiyumva ku bwara ry'isanganiro patrick nsengiyumva tugukengurukire tuve mu buraruko bw'igihugu dukubitire mu mpanuka hariya mu ntara ya rumonge aho abantu batatu muri cumi bagirizwa gufashanya na nyabenda hakim babu mu kwemeza abantu ko botanga amafaranga bakazorondererwa akazi mu bihugu by'abarabu baraye mu gasho k'igipolisi ca Rumonge konsorateri nitunga buramatari w'intara ya Rumonge avuga ko bariko barakogwa ko amatohoza bamwe mu banonosoye iby'amategeko mu Rumonge babona kari koko n'abavugwa ko eh, n'abavuga ko bibwe bari bakwiye no kwitwarira n'uwundi ari ku isonga y'ubwo busuma naho bavuga ko batazi aho afungiwe muri umwonge ni nkuru ya jean Pierre misago abo bafashwe bari ku rutonde rw'abantu cumi abari baje kugariza ku biro bya komine rumonge kuri uyu wa mbere bashikirije musitanteri wa komine rumonge imbere y'uko basubira mu zabo bari bajejwe kunyugwisha abantu ko batanze amafaranga ari hagati y'ibihumbi amajana atanu n'ibihumbi amajana ndwi mu mafaranga y'amarundi bakazana n'ibitabo by'inzira kwa nyabenda hakimu babu yobafasha kuronka ubuzi bakora canke barungikamwo abana babo mu bihugu bihugu by'abarabu konsorateri nitunga buramatari w'intara ya rumonge aremeza ifatwa ry'abo bantu akavuga ko ari kumvo z'amatohoza kubwa bamwe mu bizi by'amategeko mu rumonge ko abafasha babu kwegeranya amahera bafatwa ntibyotuma abavuga ko bibwe bashira agati mu ryinyo ngo dosiye irakwiye babahanura ahubwo ko botohoza bakabanza bakamenya neza ko nyabenda hakimu babu afunzwe ahapfungiwe apfungiwe n'ico yagirizwa basanze yafatiwe ikindi caha nabo bozana ibirego kuri ico caha co kubiba kugwenge bamwagiriza bize vyigigwe icarimwe abavuga ko bibwa amafaranga n'ibitabo vy'inzira bemeregwa ubuzi kuri bo canke kubana babo mu bihugu vy'abarabu bavuga ko bababa amajana atandatu na mirongo umunani jean pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro jean pierre misago tugukengurukire umunsi mpuzamahanga kungu we kugwanya ibiza n'isibe wohimbajwe kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 13 gitugutu ungururijwe ku igenekezo rya n'umunani gitugutu biri mu itangazo ryasomwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo umutekano Chevendi Hakobuca avuga ko Burundi buzohimbaza uwo munsi hisunzwe indinganizo ya Sendai ishiki ishimikiye ku gushyigikirana ku rugero mpuzamakungu arongera akavuga ko leta y'u Burundi imaze kurangura imigambi itari mike mu ntumbero yo kugabanya ingaruka mbi ziva ku n'isibe tumukurikire igihugu cy'u Burundi cifatikanije n'ayandi makungu mu guhimbaza uyu munsi mukuru ku civugo cy'uyu mwaka kivuga kiti twese hamwe twubake isitekanye mu guhangana n'ibiza n'isibe ihimbazwa ry'uwo munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe gukinga ibiza n'isibe rihuriranye mu gihugu cyacu no kwibuka imyaka mirongo itandatu irangiye incungu yo kwikukira k'u Burundi umuganwa atari umugani rudoviko rwa gasore agandagoye nicyo gituma leta y'u Burundi yashimye kungururiza iryo sango ku igenekerezo rya cumi n'umunani gitugutu uyu mwaka ibirori bikaba bizobera mu ntara ya kirundo ni nawo mwanya wo guhimiriza igihugu mu guhangana n'ibiza n'isibe ifatikanije n'inshuti n'abagenzi leta y'u Burundi yararanguye imigambi itari mike mu ntumbero yo kugabanya ingaruka mbi kiza mu miryango no ku bidukikije leta y'u Burundi isubiye kwiyemeza ko itazodohoka mu gushira mu ngiro indinganizo ya sendayi mu gukinga no mu guha no mu guhanga no guhangana n'ibiza n'isibe Gervendira kubuca numushikiranganje mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano bamwe mu bakoresha telefone ngendanwa bagenzi bacu basanze muri komine mukaza baridogera ubusuma buca ku butumwa bugufi barungikirwa n'amanimero atazwi muri bo hariho abemera ko bamaze guhendwa biciye muri uko guhendwa bagasaba abarongoye amashyirahamwe yo gutuma tumana’ amakuru kugira icyo bakoze kugira ngo batuze iyo ngendo nikore ni nahaswe hariho umuntu naguranye amafaranga yamuguranye hageze ko ndayamubaza acambwira ati wewe ni amahera nayo akurungikiye ati we yanungikiye gute bamuhenze bamubwira yuko mwene wabo yagwariye mu bitaro kubera ata telefone yari afise aba ingozi ata telefone aratelefona aratelefona arababarira ati arayarungika ngo none ngo byagenze neza ngo yavuye mu bitaro mu nyuma niho yaje atelefona ngo mwarakize ngo ya ngo twe ntitwigeze tugwaha aha rero urabona nk'iyi mesaje eh, urabona inyandikira y'uko ari bofure wanje eh, ngo yashaka amafaranga yarungike kuri iyi nimero kandi rero mu ba bofure mfise ntawe mfitiye amahera wewe kandi urabona ko bisa nkuko yari karanyishutse abari muri ekonete canke mu yindi mihora ubwo bucako izo mesaje ntizo zirashikira aho zitakenewe ubusuma buca ku matelefone abanyagihugu baraze na mugenzi wacu nikore nini nahazwe na ibitungwa nk'inka impene n'intama bishogwa mu isoko y'ibitungwa y'igitega byaragabanutse kubera ingingo yo kororera mu mpongore iyo ngingo ngo yatumye aborozi bagabanya ibitungwa byabo mu kubishora kugira ngo basigarane ibyo bashobora kororera mu mpongore bivugwa n'abaranguzi b'ibitungwa aborozi n'abayangayanga babona ko igiciro cy'inyama kizohava kiduga kuko ibitungwa byaciye bizimba kuko byabaye bike ku isoko ni nkuru ya mugenzi wacu Gerard Nibigira gisho rya radio isanganiro hariya mu ntara ya Gitega abadandaza b'inka bazirangura bakazozigurisha babanje kuzitungira iwabo aborozi cyo kimwe n'abayangayanga twasanze ku isoko y'ibitungwa ya Gitega kuri uyu wa mbere bavuga ko ingingo yo kororera mu mpongore inka muri no minsi zenda kuba nkeyi kubera abantu benshi inka barazihombesheje kubera rijya tegeko mu kwezi kwa gatanu eh, niho batanga kuzihombesha nk'uwavuze inka cumi ubasiganye nk'imwe cyangwa zitatu kandi urabona nk'ubu kugira uronka ahantu uragira inka ni ikibazo gitoroshe n'impene nazo nyine ngo zaragabanutse kubera iyo ngingo kw'impene ziragabanuka cyane rwose kuko mu gihe uvuze igitungwa atawukizirika kuko nta kintu na kimwe kiriya mu nzu cyamenye kurira mu gahinga urumva rero biboneka yuko mu minsi izataba itungwa bizoba bihari kuko abantu bazoba bavyikuyeko ku ruhande rwabo abayangayanga bamenyesha ko ibitungwa bibaye bike bica bizimba iyo bizimvye ngo n'inyama zica zizimba bakabona ko mu minsi iri imbere igiciro cy'inyama kizoduga cyane igitega Jean bigira ku radio isanganiro buraca bugacana yandi mu magara y'abantu indwara ya kanseri y'urusogi ngo barayipima bakoresheje ibipimo igipimo ca coloscopy canke scanner kugira ngo bamenye neza ko ariyo n'urugero rwayo muganga teofile ntaho mpagaze yanonosoye kubaga indwara zo mu nda asigura ko bayivura bafatiye ku bipimo nko kubaga umurwayi ahanura abantu cyane cyane barenza imyaka mirongo itanu muganga Theophile Ntamagaze yanononseye kubaga indwara zo mu nda asigura ko ibipimo byerekanye ingene amagara yifashe baca bamuvura iyo ikiri mu rusogi mu muhora w'urusogi indani gusa bica bisaba ko dukata icyo gice c'urusogi kigwaye tugakuramwo n'ibice bikomeye vyegereye icyo gihimba icyo gice cagwaye kenshi dufata nk'isantimetero zitanu hepfo no haruguru y'ikibyimba kwa ngo tumenye ko twagikuye cyose hanyuma twagerageza no gukurayo novuga n'amasumbi yose yegereye icyo kibyimba umurwayi rero inyuma yo kumubaga akaronka imiti kugira turabe ko icyo kibyimba kitogaruka cyangwa gikwiragira ahandi iyo kanseri yamaze gutera ikibazo nko kuziba k'urusogi bisaba ko umurwayi aca abagwa byihuta akenshi rero mu ntango tuca tumukorera isohokero ry'umwanda mukuru rindi kunda mu hanyuma maze umwanda mukuru ukabona gusubira gucaho imana yawugeneye yoza agenda kwa muganga bakaza baramupima akenshi kugira barabe ibimenyetso bya mbere bya kanseri ashobore kuvugwa kare ikindi nacyo ni dusaba yuko tumenya mu miryango y'iwacu nk'abantu bamaze kwitaba imana tukamenya akenshi bahitanywe n'iki mu gihe twasanga bahitanywe n'iyo ndwara ya kanseri y'urura runini cyangwa nimba nk'uwo muryango hariho ya ndwara y'utubyimba twinshi mu rusogi runini umuntu eh, agatangura kuza aripimisha hakiri kare kugira bamenye yuko itari kwiraza hanyuma bayibona hakiri kare akavugwa hakiri kare iki naco nuko umurwayi yamaze kugira ayo makuba yuko ayigwara nuko ataca yishiramwe yuko umengo eh, ubuzima buraheze akivuza akagerageza gukurikiza impanuro ahawe n'abaganga muganga Theophile Ntamagaze asigura ko gukira kanseri y'urusogero runini bivana n'igihe bayipimiye ko n'igihe kandi batanguye kwivura Onera Muco na muganga Theophile na mpagaze tubakengurukire dukengurukire mwebwe mwaduteza abiri François Kimana yari mu winga bw'ivyuma na yamakuru mwashikijwe na Jean Charles Makoto na Gahwane